Gracias, Sayed. ¿Está bien? Estos son los intérpretes. <laughs> Si comenzó un nuevo programa de Dret de comença un nou programa de es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. aquest comunicat hem vingut a manifestar un posicionament col·lectiu, una presa de posició que sabem que pot ser incòmoda i que en genera dubtes i incerteses, però que sabem rotundament compromesa amb les que són la nostra gent. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar. Formem part de la gent precària, del 50% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs, formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran o ja han deixat de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d'aquelles a qui el preu de l'habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en educació. de les que migraren buscant una vida millor aquí. Formem part de les que avui han d'emigrar buscant una vida millor allà. Formem part d'una majoria social que està patint a la pròpia pell les conseqüències d'un espoli. Formem part d'una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d'espera, que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat mentre el luxe es dispara, que no suporta veure gent dormint al carrer mentre habitatges buits es podreixen en l'especulació, que no entén que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments mentre els pressupostos en armament, Casa Reial o Església es mantenen sense vergonya que no tolera que els salaris reals disminueixin mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats i de la genuflexió miserable que li reten els polítics, però també formem part d'aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Nosaltres així formem part d'aquesta col·lectivitat digna i multitudinària, que s'ha alçat en milers de places d'arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l'espiral de bogeria a què ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l'economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus. Hem intentat refundar la societat de forma solidària. Hem intentat crear un nou vincle social. fet el que hem pogut i ho seguim i seguirem fent. Lamentablement, entre totes i tots, hem sigut incapaces de frenar el malson. Encara, i diem encara, no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I malauradament, els que sí que tenen la força han desuït completament els desitjos i necessitats de la nostra col·lectivitat. Segueixen aplicant les dosis de dolor de l'ajust estructural, i castiguen amb duresa les que aixequen les mans i les paraules. Insulten la possibilitat del naixement d'una nova dignitat. són els motius que fan que avui esclati el conflicte social. Avui esclata la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d'esperança mastegada en silenci. I esclaten dies com la vaga general del 29M. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia. Volem dir que ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, sobretot perquè és la nostra gent qui en aquestes ocasions s'endú la pitjor part, les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que de lluny ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, que la majoria social, multitudinària i creativa transformés d'arrel les causes del malestar. Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat, i és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d'aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita ens situen un carreró sense sortida. Però nosaltres seguirem, aturarem la repressió i alliberarem els i les companyes empresonades. Ja els amnistiem. I condemnem els que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió. Condemnem els que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat. Els que ens condemnen al conflicte social solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l'ajust estructural capitalista i les retallades socials de Convergència i Unió i el Partit Popular. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària. crida a la solidaritat des de l'Ateneu Popular Ciutat en Ràdio 77. Podreu descarregar els programes a 77.wordpress.com. També és cosa nostra. Ens solidaritzem amb totes les represaliades dintre d'aquesta guerra social del capitalisme contra la sobirania de tots els pobles del món. Així doncs, reveleu-vos a les mans, un, al, un altre pic, eh, ens trobem amb aquesta publicació a les mans, un segon article, eh, 15M, de l'autoorganització a les places cap a la construcció d'una nova sobirania popular. partir del 15 de, maig de 2011, centenars de milers de persones vam sortir als carrers, com si es tractés d'un ruixat de primavera i vam inundar les places d'arreu de l'estat espanyol. El descrèdit del que avui es fa passar per política, el rebuig a la depauperació econòmica i a la indignació envers la injustícia social. Van esclatar clamorosament mentre la genuïna activitat política reconqueria espais públics, habitualment consagrats a la circulació de mercaderies. Salvant les distàncies, per primer cop, d'ençà del maig del 68, una protesta massiva va desbordar espontàniament els confins de la reivindicació i va esdevenir un procés de reflexió col·lectiva una trobada popular repleta de vívida comunicació, un assaig d'autoorganització democràtica massiva, macros, microsocietats autosuficients que esdevenien una mostra dinàmica social autogestionada i paral·lela a la via del poder. Amb la perspectiva que ens proporciona el pas del temps, escau preguntar-nos què ha representat aquesta experiència? Quina valoració podem fer-ne? Quins reptes suscita i com podem afrontar-los? Per respondre a aquestes qüestions, convé d'antubi definir la naturalesa del 15M. Es tracta d'un moviment social o més aviat d'una mobilització. Convenim que un moviment social pressuposa una anàlisi social compartida, uns fins polítics comuns i uns mitjans també aproximadament comuns per assolir els objectius desitjats. Una mobilització social, en canvi, fa confluir perspectives polítiques dispars, divergents i fins i tot antagòniques. Resulta evident, doncs, que l'esclat del 15M s'encabeix molt més, molt més bé en la categoria de mobilització que en la de moviment tot i que a partir del seu procés d'autoorganització també poden concloure que ha generat un moviment social. Entrat a fer balanç, entre el més destacable observem una conseqüència general del 15M, la politització. L'ocupació de les places ha suposat l'obertura d'un espai-temps que fa visible una tentativa massiva de recuperació de la política, entenent-la com a activitat de la ciutadania deliberativa i decisiva sobre els assumptes de l'esfera pública. procediments democràtics experimentats, les places com a espai de deliberació i les assemblees populars com a moment de decisió han estat, malgrat les deficiències, la característica més meritòria i innovadora d'aquesta mobilització. la més fructuosa. Desenes de milers de persones s'han endinsat conjuntament en la dimensió política de les seves vides i moltes d'elles han proclamat que aquesta dimensió no pot ser usurpada per una èlit de representants ni relegada a l'oblit. Així doncs, podem caracteritzar el 15M com una catarsi polititzant. Una part de la població ha despertat en diversos graus de la letàrgia política en què, malauradament, vivia. Un altre aspecte destacat del 15M és que implícitament ha posat sobre la taula alguns reptes sumament urgents i importants per la humanitat contemporània. el 15 m ha estat una tentativa precària, discontínua i encara feble per recuperar la política, el repte que tenim per endavant consisteix a assolir una recuperació plena, permanent i institucionalitzada de la mateixa. Si el moviment social ha viscut una celebració efímera de l'esperit de comunitat, el repte consisteix a convertir la societat en una extensa comunitat de comunitats generat centenars d'assemblees populars. El desafiament no és altre que aconseguir que siguin sobiranes. Així, si el 15M ha estat una tentativa va esclatar perquè estem patint intensament i extensivament les conseqüències d'una profunda crisi multidimensional econòmica, ecològica, social, ideològica i política, originada per les dinàmiques de concentració de poder i creixement econòmic constant, inherent a les principals institucions del sistema actual, l'economia de mercat i l'Estat. Un altre gran repte consisteix, doncs, a erradicar aquestes dinàmiques i substituir tals institucions canalitzant el moviment massiu i alliberador que doni llum a un nou sistema d'organització social basat en l'autonomia, la comunitat i la reintegració amb la natura. Tanmateix, si bé a través del 15M moltes persones han adquirit major consciència dels grans restes esmenats, aquest moviment no ha, no ha pogut afrontar-los encara necessitem abandonar més el terreny per generar la llavor del moviment radicalment transformador que necessitem. Per bé que una mobilització social indignada sigui necessària i desitjable, hi han mancat les bases sòlides imprescindibles per endegar un procés de transformació que ens condueixi cap a un nou sistema d'organització social. 15M ha girat concertadament entorn a l'organització assembleària, però rarament s'hi ha esbossat la construcció d'una nova societat on les assemblees de ciutadans, de treballadores, d'estudiants, siguin la institució sobre la qual pivota la vida col·lectiva. consensos de mínims, adoptats per diverses assemblees en el marc de la mobilització, han estat mesures parcials que fàcilment poden provocar l'adhesió de moltes persones. Tanmateix, no ens podem quedar ancorats en aquestes. El vaixell en el qual viatgem està naufragant irremissiblement. Cal que ens preguntem seriosament si aquests mínims són els objectius, objectius factibles i desitjables en els quals hem d'esmerçar la nostra energia política pels quals val la pena lluitar. Una anàlisi profunda, global i històrica del, sistem del sistema actual i les seves dinàmiques ens indica que els consensos de mínims són, en el millor dels casos, insuficients. Són insuficients perquè, fins i tot, en l'improbable cas que algunes d'aquestes mesures fossin implementades com a resultat d'una àrdua i tenaç protesta popular. Només aconseguirien imprimir un ritme lleugerament més lent al ràpid agreujament de la crisi multidimensional actual. La font del mals, és a dir, el sistema de l'economia de mercat capitalista i l'Estat, continuaria brollant. imperatius sistèmics, mercantilització, creixement, progrés, etc., han esdevingut, en les darreres dècades, cada vegada més incompatibles amb les demandes de la societat civil. En altres paraules, les necessitats de les persones i del planeta per un costat i les necessitats del sistema econòmic vigent per l'altre es troben en un conflicte cada vegada més irreconciliable. Avui, més que mai, un capitalisme en rostre humà és una contradicció en els termes. Per finalitzar, d'aquest balanç podem extreure'n una conclusió de caràcter general. El resultat més positiu de la mobilització del 15M l'obtindrem si aconseguim que formi part d'un procés d'aprenentatge col·lectiu que ens condueixi cap a un nou estat històric de la lluita social. cal que el nostre horitzó d'intervenció política vagi més enllà de la repetició o continuació del 15M. Cal treballar per unir-nos a través d'un projecte alliberador que apunti clarament cap a la substitució progressiva de l'actual sistema oligàrquic, basat a l'Estat i l'economia de mercat capitalista, per un nou sistema realment democràtic, basat en xarxes d'assemblees populars sobiranes i una economia dissenyada per satisfer les necessitats de les persones, gestionada democràticament per elles mateixes. Compartint un projecte altersistèmic d'aquest tipus podrem posar en pràctica una estratègia per al canvi social radical i global a l'alçada del temps que vivim. Podrem ajuntar-nos no només en base a formes assembleàries i consignes populars, sinó a través de pràctiques basades en un paradigma alliberador. Per arribar a aquest nou estadi no és tan necessari un increment quantitatiu de les nostres energies com un desenvolupament qualitatiu de les nostres capacitats. tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo. Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy, cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Macron. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República Salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España. Continu Salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España. Con... aquí s'atura es discurso al García Oliver, al 37. Mira, ara y Nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no, tenemos, que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. Para más. Doncs res més diu al final i no és poc. Aquest nosaltres, que s'esbossa, també ve d'Amèrica Llatina, sovint dèiem eh, el Deofi, el Fideo, està per allà per, per Venezuela ens, ens envia aquest protestango immigrante. en blanco. Y mientras lo intento voy liberando el llanto, llorando, esbozando garabatos en este papel en blanco, cantando despacito, susurrando, estoy dejando lejos a mis seres queridos y también a mis amigos para seguir con mi destino. Mientras el avión despega y por los aires se eleva, por mi rostro recorre las lágrimas sin cesar, porque en este momento ya empiezo a extrañar a todas esas grandes personas que marcaron mi caminar, con enseñanzas y alegría que me ayudan para poder seguir adelante en esta vida. A los malos momentos trato de no recordarlos, lo que sí recuerdo es el aprendizaje que me dejaron, de que me sirve pensar en todo lo que si al final de esta vida estoy por los que me ayudaron, compartiendo sus vidas con la mía. Muchas gracias, hermanos. Mientras pienso y recuerdo de cuando me criaban, de lo bien que me trataban, de cómo se esforzaban en mi humilde casa para que la alegría no faltara. No había muchos juguetes. enseñado por los italianos de la calle de Anfunes, en Villa Madero, hasta que montó su local y con vocación empezó a trabajar con esmero. Y así fue que la gallega y el tano se conocieron, nos tuvieron, mis viejos nos convencieron de que estuvieran importante para salir adelante. Ellos hicieron cualquier cosa a fin de que estudiara. Lamentablemente no se daban cuenta de que este puto sistema los esclavizaba, los reprimía, los torturaba y los robaba. Les mentía diciendo cómo tenían que pensar y actuar a través de la televisión, los diarios y las radios, manipulando sus emociones, anulando sus sensaciones, imponiendo sus formas y religiones, pegando con bastones, con dictaduras financiadas por las corporaciones, gobiernos democráticos hijos de puta, traidores, llenos de políticos corruptos, de jueces corruptos, de policías corruptos. Es muy difícil así que algo cambie. Es muy difícil. ¿Cómo va a cambiar la cosa si la comodidad es mirar para el costado? Dentro del falso lujo están todos aburguesados y los inmigrantes amontonados en pisos, hacinados, marginados, ocultados y si reclaman son expulsados del continente, del país, del barrio, lo mismo les da. Estos hijos de puta nos esclavizan a título de mano barata la manera de gracia nos denominan chinos, negratas, paquis y sudacas. La reconcha puta que te parió, hijo de puta. Mientras los inmigrantes viven pudriéndose tras la zanahoria, ellos manejan el burro de memoria, son la escoria. ¿Qué pasaría si hubiera autogestión y sin políticos intermediarios que voten las leyes por nosotros? Acción directa de la gente y para la gente, sin tener que soportar toda la mierda conformista que nos hacen comer a través de este puto sistema capitalista. Sistema opresor que los utiliza hasta y así vamos los inmigrantes globalizados, tuneados, para satisfacción de los hijos de puta que montaron este tinglado. consciència d'aquest procés en la música del Leofi. Fideo, gràcies des de Venezuela. Eh, tindrem al llarg del programa nosaltres i seguirà cantant, clar que sí. Ara li passava un vídeo, eh, així per via xarxes socials, que si voleu els companys que esteu per aquí us ho mostro. És una proposta que podria sortir de cara als 24 primers segons d'assemblea constituent a la plaça. ¿vale? A, ah, al FICU, según la UAURA, aportará toda su capacidad no para ¿eh? implantar esta zona de exclusión y para ello cuenta con tres submarinos en la zona. Los aliados con Francia y Reino Unido a la cabeza pretenden ah, cumplir claro, a rajatabla la resolución de Naciones Unidas. Italia, que ha superado sus reservas iniciales sobre una participación Abans d'aquesta proposta pels 24 segons primers d'Assemblea Constituent a la plaça. ha dicho aquí en París, presidente Zapatero sus responsabilidades como miembro de las Naciones Unidas. Barcos de guerra y submarinos de Estados Unidos y Gran Bretaña han lanzado más de 110 misiles Tomcat para proteger a la, población libia. A la población libia, la operación en Libia cuenta ya con el apoyo público de la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados que la va a avalar, que la va a convalidar el martes. de nuestra tierra, Sí, tornava a Mallorca un segon amb cinc possessius, eh? foto és flipant, aplicació moral desplaçada, et pies causes, saps? I flipa, tio, perquè la Núria Güell és una artista que qualque dia venia a la illa, jo tinc molta gana de conèixer-la, i fica una foto, tio, d'un cardenal provant un arma de, de la marca Pieto Beretta, una, una de les principals empreses de fabricació d'armament del món, de la que el Banc del Vaticà és el seu major accionista, saps? i flipa en me que està provant. O sigui, si podeu ficar-vos nuriawave.net, eh, i flipa, eh, o sigui, és al·lucinant aquesta dona. Eh? Visca Cuba, a Mèxic, on estiguis, segueix somiant i compartint amb nosaltres. Estimem Núria. nosaltres es segueix esbossant d'aquest 22 passat d'abril s'havia convocat eh, l'àrea social de Barcelona la, bueno, una trobada, no? la segona trobada d'autogestió de les nostres vides i bueno, doncs per, així perquè ens fagueu un, us fagueu una idea de com està el nivell ara mateix, l'ordre del dia tenia aquest, aquesta pinta. A les 11 del matí una presentació de la trobada i definició dels seus objectius. A les 11 i mitja es posarà una aposta al dia dels participants, els nuclis d'autogestió local presents i en projecte i les iniciatives concretes. A les 12 i mitja, eines amb les que ja podem comptar. CES, les xarxes socials, l'autogestió.cat, la pàgina web, etc. A la 1 i mitja hi havia un debat sobre com coordinar-nos entre nuclis d'autogestió local. Després es feia un dinaret popular, cuinat per compartir, i després es refundà l'ecoxarxa a nivell de Barcelona, periodicitat de les assemblees en un tema de batre i les eines de comunicació i eines de coordinació, metodologia de presa de decisions i els nuclis d'autogestió local actius i la relació entre aquests. Finalment, es van fer unes conclusions i properes convocatòries. La trobada es fou oberta a totes les persones que van voler participar. Compañero, a ver si entra ahora el fideo de Ofi desde América Latina, compadre. Ya tú sabes, aquí estamos compartiendo material que viene fresquito. A ver si entra. Ya tú sabes. No ya era la hora del día. Igualmente, tenía encargada aquí una, un retrato en vivo del, Silvio y el Pablo Milanés. ser pues un poco como la 5 ya y que anant marxant, anant deixant pas a noves jurtes urbanes i que les esquerdes segueixin florint eh, versos no els nostres, un poc més presents, no, no tan cubans, vull dir. Aleshores, deixem el, el Silvio i el Pablo per un altre dia, saludem a les camperoles, la bona vista del Social Club ens ha acompanyat bueno, el video para acabar no está bien nada Yankees, go home. No sigas dormida, no entregues más tu vida, despiértate mujer. no lo ves. Levántate, mujer. Odio a los machistas, me molestan demasiado, me producen horticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad, tienen miedo que se vayan a coger, los liberales infectando con sus males. Una conversación en cualquier momento. Ahí están, perdiendo el tiempo con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas escucha más boludeces. Qué puta que es la Raquel. Le metió los cuernos a Miguel. Es una guarra, es una perra. Se fue con aquel. Y ellos disfrutan. Hacen orgías con prostitutas. Bebiendo whisky, esnifando cocaína, mucha. Tomando viagras para que se les pare la pija. Y ahí cuando llegan a su casa, las reprimen a sus hijas. Odio a los machistas que utilizan el chantaje emocional para gobernar a las mujeres sin parar y así explotar sus vidas, teniéndolas dormidas, haciéndoles creer que es por su bien, que es la salida. Destruyen sus sentimientos, las maltratan sin a cada instante, a cada momento. Las quieren manipular, son unos hijos de puta abusadores. Lo intentan disimular, son unos fachas de mierda reprimiendo sin parar. Cuando ellas les cuentan algo, se aburren un montón. No las quieren escuchar nunca porque dicen que es un sermón. No les prestan atención, siempre terminan llorando en un rincón para que sus hijos no sufran al ver su destrozado corazón. Solo les gusta el fútbol, no les importa nada más que estar sentado frente a la tele insultando desde el sofá. Que traeme un café, que si me preparaste la ropa y no sé cuántas mierdas más le sueltan por su boca ocas su mujer. Si sus madres se llegaran a enterar, no se lo podrían creer. ¿Cómo pueden ser tan basuras, imponiendo sus posturas, destruyendo la estructura emocional de una mujer? creen que son valientes cuando están dentro de su casa, pero cuando salen a la calle se esconden, son unas ratas, están llenos de miedo, constantemente mintiendo, son unos cobardes, huyen, siempre se van corriendo. Cuando alguien les planta cara y les pregunta por esta cuestión, es cuando más se escapan, no tienen huevos, no tienen valor, ni pueden dar ninguna respuesta, porque no saben qué decir. Son unos imbéciles de vocación, no merecen existir. Se creen muy superiores cuando se ponen violentos, pegándoles palizas a sus hijos que están indefensos. Si las madres los defienden, ellas son las que reciben. Una vez más otra golpe porque los machos lo deciden. Odio a los machistas esperan que les cocinen. Una agradable cena porque si no las reprimen. A las chicas las tienen confundidas, se olvidan de sus vidas. Están todas deprimidas, sometidas, excluidas para seguir adelante con su matrimonio, con su amante o con su novio. Me da lo mismo, esto es fascismo, es explotación a la mujer. Que se vayan a la mierda los que no lo quieran ver. Este momento, este tormento que les comento. Tiran las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo esto que siento de esta situación, tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres, tienen que despertarse y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres, tienen que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse.